¿Qué hubo, mijo? Ya está lista la comida. Siéntese a comer. Sí, voy, jefita. Mire, jefe, lo que escribí. ¿Cuántas veces te he dicho que pares con estas mamadas? Te vas a morir de hambre, pinche huevón. Mala fama, mala fama. cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, arme malón, se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló, cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, arme malón, se prendió el carbón que un día dudó de mí ya se la Muchos dijeron que esto de rap era en vano, que solo era un macuarro, pandillero y marihuano, que no iba a hacer dinero porque ando todo tatuado, que siempre anda borracho, que siempre anda drogado. Muchos dijeron que era un bueno para nada, que nada más servía para pegarle a la mamada, siempre rapeando en la esquina todo lo que pasaba, con una cheve en la mano y la cabeza rapada. Equivocada, toda la gente estaba equivocada, que digan lo que quieran pero estaba equivocada. Ahora esa gente me mira asombrada. Y si los topo de frente, todos bajan la mirada. Que se se junta con puros locos y putas. Que anda metido en muchos pedos y disputas. Me caga como hacen preguntas. Que se vayan a la verga todos los hijos de puta. estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón. Arme mamalón, se prendió el carbón. Y todo aquel que un dudó de mí ya se la peló, cabrón chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, la más malón, se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló. Cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, la más malón, se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló. Cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no la iba a armar, pero Simón, la más malón el carbón Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló Que la gente como yo nunca triunfamos Que me jodí la vida por tatuarme cuello y manos Hermanos, por eso estamos como estamos Es el cerebro, no importa cómo nos veamos Mi rap anda sonando por todos lados Las rolas que saco son unos chingazos bien dados Pensaron que nunca podría salir del barrio Yo vivo entre doctores, ingenieros y abogados Alucinados, todos estaban bien alucinados Que digan lo que quieran estaban alucinados. Ahora me ven y se quedan cabreados. Disfrutando de la vida y ellos en sus jales meados. Mejor no opines si no saben ni qué show. Ando viajando por el mundo con mi flow. Cuando me miran envidiosos dicen wow. Y yo siento money, money, money, mo, mo, mo. Cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón. Arme malón se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, arma mamalón, se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló. Hoy me la paso disfrutando con la clica. En el aeropuerto todos me piden la flica. Después del concierto, pura pinche mami rica. Yo como pica me la paso pica pica. Hoy mi canción anda en los top de varias listas. Y todo el bando se queda cabra con las vistas En el YouTube los videos con chingos de vistas. Puedes ver mi cara en posters y revistas. Hay que ser realistas, me juzgaron mal. Pensaron que no podría, pero sí pude, carnal. Cargo el mejor material y un flow internacional. Y pues la mera verdad no me la paso nada mal. Cabrón, estuvo chingón. Dijeron que no le iba a armar, pero Simón carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló, cabrón. Estuvo chingo Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, más mamalón. Se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló, cabrón. Estuvo chingo Dijeron que no le iba a armar, pero Simón, más mamalón. Se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí ya se la peló, cabrón. Estuvo chingo Dijeron que no la mal, pero Simón, más mamalón, se prendió el carbón. Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló.